Balia dahuma bersultatan. Bahkan kedua tangannya terhempas. Malaka Allah tersirah lima khalaqatu biyadaih. Kenapa kamu tidak sujud dengan apa yang tercipta dengan kedua tangan? Dan adilah lagi sangat banyak lagi menunjukkan bahwa kita menyifatkan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat, mempunyai tangan. Tangan secara bahasa jelas. Yeah. Apa itu tanya secara bahasa. Cuma di sini harus diketahui prinsip dari ayat yang disebut oleh Imam beberapa hari. Lain sekali prinsip. Bila kita tetapkan ini, harus kita yakini bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini yang dikatakan oleh para ulama seperti Ibn Qudam dan lainnya. Apa saja yang tergambar di benakmu. Bagaimana pun tetap kita Allah. Tahu itu adalah hal. Sebab ilmu yang maksud tidak sampai kita dalam masalah dia uh, eh, membagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala ingin tahu bagaimana ini. Tetapi kita diperintah untuk at-tafdih membenarkan. Disebutkan dalam ayat Allah di dua tangan. Maka kita iman kita tersebut. Bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sinna Rasulullah SAW. Kita imani. dengan keyakinan tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan pasti tidak serupa dengan makhluk. Pasti tidak serupa dengan makhluk. Ini kaidah tetap sebagai peraja prinsip ini maka dia selamat dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang dalam masalah asma dari kelompok al-musyabbihah al-mu'tazilah. Dari kelompok al-musyabbihah maupun al-mu'tazilah. beliau kata Imam Al-Bahari rahimahullah dalam poin 14 kata beliau rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa ala arshihi istawa wa ilmuhu bi kulli makan la yakhlu min ilmihi makan Rabb adalah maha awal tanpa ada kapan. Dia tanpa ada pertanyaan kapan wa akhirun bila muntaha yang paling akhir yang maha akhir dan tidak ada muntahnya tidak ada ujungnya tidak ada selesai ya alam sirra wa akhfa mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih akhfa ini tersembunyi wa ala arsy istawa ya atas arsy istawa Bahimu di kuli makan, di punya, di setiap tempat. Bayar di makan tidak kosong satu tempat pun dari ilmu. Ini poin tempat tadi bagusnya dipecah menjadi beberapa poin. Bab pembicaraan tentang ala arsi istawa ini hanya disebut dalam poin ini saja. Dan sifat istiwa ala arsi itu pembahasan tersendiri. Mungkin wa ilmu hubikut makan, ini pembahasan tentang Maria, Allah Subhanahu Wa Taala itu juga pembahasan tersendiri. Ini bagus berpecah menjadi tiga poin. Nah, tapi tidak apa kita berikan kalimat e, eh, dari poin ini satu persatu. Dikatakan di sini, Rabbuna awalim ila mata. Rabb kami adalah Allah tanpa ada pertanyaan mata. Kapan? Mahwa. Akhirun ila mutaha. Yang mengakhir dan tidak ada berhenti. Tidak ada ujung. Ini bersifatannya. Al-Fatih menunjukkan bahawa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Awwal wal Akhir. Al-Awwal wal Akhir. Ini diambil dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal Awwal wal Akhir, Al-Zahir wal Batin, wa huwa kulli syai'in 'alim." Nah. Dan diterangkan di dalam hadis Tuhan Bukhari yang mungkin tentang dua kisah itu ففي لو الحديث غير صحيح تراجع نبي صلى الله نبي صلى الله عليه وسلم وكلك الامران الاول والاخر اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء يا الله اطلع يا الله اطلع يا مها أول ada sesuatu atau Maha awal tidak ada sesuatu apapun sebelum dan maha akhir tidak ada sesuatu apapun setelah. Jadi maha awal dan maha akhir ini penafsirannya apa? Ini terpisah oleh Rasulullah ini. Maha awal itu yaitu tidak ada sesuatu apapun sebelum. Maha akhir yaitu tidak ada sesuatu apapun setelah. Itu maknanya al awal dan akhir. Kita al awal yang maha awal tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Ini mirip dengan sifat al azali Sifat al azali Bermakna al azali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya al azali ini dikatakan ambil dari kalimat la azal Terus menerus. Jadi Allah terus menerus bersifat sendiri. Allah terus menerus bersifat sendiri. dia Allah yang maha awal dalam sifat-sifatnya dalam nama-namanya dan di dalam perbuatan-perbuatannya. Kuih maha Allah. Tidak satu Allah pun sebelumnya. Wal akhir. Katakan oleh Nabi yang menafsirkan Allah akhir. Wal akhir pada insabak dan asyik. Dan yang akhir tidak ada sesuatu apapun setelah. Maksudnya, yang akhir tidak ada sesuatu apapun setelahnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal setelah perginya segala sesuatu. نعم. كل شيء هالك إلا واجب تجلى في سوره الجلافة في صور وجهة في صور وجهة لذلك ترى ظاهر الله سبحانه وتعالى والكلمة لمن الملك اليوم منذ سياسة القصة الملحرية قبل الله يضع الدنيا بالله الواحد القحار انظر الله يا من يمهكته لا يمهك الثالث Maka di وده بيسمي معنى الآخر لأن الله سبحانه وتعالى قال ما استطعت setelah mana ada segala sesuatu setelah hilangnya segala sesuatu perginya segala sesuatu dan ini segala keraguan menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh hal ini ya. dengan pengaturannya dia ya Allah yang menciptakan siapa yang Allah kehendaki mematikan siapa ya Allah kehendaki Katakan oleh Imam Al-Bahari rahimahullah Rabbuna awal bila mata Rabb kami awal tanpa ada mata Tanya kapan ya Wa akhirun bila usaha Akhir tidak ada usaha Ini penjelasan dia semak dengan uh, apa yang disebut Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian kata beliau, Ya Allah wa akhfa. Allah maha mengetahui yang sir. Yang tersembunyi. Wa pada apa yang itu tersembunyi dari itu? Nah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Seorang manusia berbicara pada dirinya tidak terdengar pada dirinya berbicara Maka itu pun terdengar. Dan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wala kala khalqan insan, wala ala al-maswati bihi nafsuh, wala hnu akrab ilayhi min habil wariy." Dan kami telah menciptakan manusia. Dan kami mengetahui apa yang dirinya berwas-was dengannya. Dan kami lebih dekat darinya daripada habil wariy. Nah, مشكلة فنخليه أي مشكلة خلاف إن شاء الله تعالى ولكن ما نظر بهذه المبروك الكوني جعل السر وأخفى untuk menjelaskan tentang masalah jiwa di atas alam. Kemudian masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sembunyi, tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. فعلم الله سبحانه وتعala di semua tempat. Dan tidak ada satu tempat sungguhan dari ilmu Allah. Tapi bersamaan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsya. Dan dia berada di atas arsya istawa. Bersaing dengan sahab. Iya. Paham ini? Maka bagaimana menjelaskan di sini? Kata beliau, wa ala arsya istawa. Dan di atas arsya istawa. Apa itu al-arsh? Nah. Al-arsh arti secara bahasa itu adalah dari Rasulullah. Sarir adalah tempat duduknya raja. Kalau bahasa Indonesia nya lah, Hah? Itu arti secara bahasa. Tak arti secara bahasa dari al-arsh. Itu menunjukkan sesuatu yang tinggi. Sebab dia tinggi. Nah. Menunjukkan sesuatu dia tinggi. Dan seorang mu'min. Dia tidak untuk mengimani tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan teruskan nanti dan dari tentang ini. Yang Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsyah. العرش صفة من الصفات القلب رب العرش العظيم رب مملكة أرش ينسان عظيم العظيم عظيم القلب من صفة عرش الرئيس العرش المجيد هو العرش يا مهمتي مهمتي itu haluas mengkaji نعم dan sebagainya disifatkan رب الأرش الكريم حط عرش يمنع كريم معنوية يريد التفات العرش إذا التفات العرش الله سبحانه وتعالى إذا يأتيها المحمود بدايمانه الذين يحملون العرش ومن حوله فروا لك في من يد العرش دليل في dan arsh Allah Subhanahu wa taala di sandang Delapan malaikat. وَيَحْمِلْ أَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَ إِذِي سَمَنَ Dan yang menandang arsh rohmu pada waktu itu ada berapa? Delapan malaikat. Sebutkan dalam sebagian riwayat, kalau satu dari delapan malaikat ini, anda tahu sampai ketiganya, itu perjalanan ratus tahun. Perjalanan lima ratus tahun. Maka bisa dibayangkan, طيب ايه بفرق عرش الله سبحانه وتعالى ايه بس طيب. وهذا اللي ترى دليل على رواية الليل بمعنى صفات العرش الله سبحانه وتعالى فهو عرش الله يقول ممكن قوائم قائمة رد لم حيث رواية الصحيحين إذا أول كلمة بتوكيد كلمة لما الشر النبي بالكتاب يعطب الناس مانيش يسموها شيفة ومانيش يسموها شيفة ثلاثة قليل فأقول أول من يجري وكفاية من أجل القليل سلطان حلق فإذا بموسى باطش كالآخر بقائمة من قوائم الأرض فلن يسمى موسى سلام كلام في القدام بقائمة من قوائم الأرض ya qaidah ini tonggak dari tolak. Jadi punya kawan. نعم Nabi Musa berpegang Ini keutamaan khusus menerima saat kita salah. Kita iman yang terkesan. Dan juga disebutkan adanya Al-Qurti. Dan tertera di dalam ayat Al-Quran. Disebut dengan nama. Ya, ayat yang disebut dengan surah. Surah apa? Atau ayat yang disebut dengan ayat. Ayat Qurti. Wasi'atul siyuhus sama wa siwa sahbih. Qurtinya hujung bumi langit dan bumi penetapan kursi yang kursi arti asalnya dari angkara bagaimana uh, eh, yang disatukan nah yang sekarang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia dengan nama Turki. Sebab dia berkumpul dari apa uh, awal kain-kain misalnya, kemudian dikumpulkan di satu bentuk. Maka dikatakan Turki kerana tadinya dari kain, seperti ini Turki sekarang, ya. Tadinya, ini adalah kain-kain, kemudian dikumpulkan di bentuk suatu, di suatu, maka dia dinamakan Turki. Tapi asal arti kursi adalah suatu yang dikumpulkan. Dalam bahasa Arab, ukur kursi itu namanya perrata. Perrata artinya ukur semuanya. Dari kalimat kursi lah. Perrata artinya lembaran-lembaran tetap dan tidak Itu mana? Nah, dan kita iman tentang kursi Allah Subhanahu Wa Yang disebutkan di dalam hadis Ibn bahawa kursi Allah itu adalah letak kedua kaki Allah Subhanahu SWT. Ini wajib kita iman. Hakul kedua kaki. Ha, diperumpamakan dalam satu hadis, perumpamaan antara ya, kursi Allah Subhanahu SWT dan lain-lain dan bumi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW مثل السماء مثل السماوات السبع للكرسي كمثل حلقة البيت فلا perumpamaan langit dan tujuh dibandingkan dengan kursi bagi jam gelas dilempar di palas suatu palang kaki yang tidak ada bangunan buat sekali anggaplah bumi ini buat tidak ada bangunan itu palas dilempar di situ gelas itu dilempar di situ kira-kira ini menunjukkan perbandingannya Tengah kecil gelap di lembar ke Panas Ini perbandingan antara layak dan bumi dibanding dengan kursi Terus kata Nabi Wamatan kursi di arsh Dan perubahan kursi terhadap arsh Seperti itu juga Yaitu seperti gelap Dilempar ke Panas pasti dengan kuat Maka ini menunjukkan bahawa Kursi adalah makhluk Allah yang sangat besar. Dan arsh adalah makhluk Allah yang besar lagi. Seiman ini Nur Halim, ciri yang akan dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penetapan sifat Allah atau penetapan penetapan makhluk Allah, pemakhluk Allah dan kursi ini ditetapkan oleh ahli sunnah ini memberikan kesempatan tersendiri dalam sifat Ketika seorang hamba beriman bahawa arsh Allah adalah hak. Sebutkan bagaimana sifat arsh ini. Dan arsh disebutkan azim dengan kalimat azim. Kalau arsh sekali, besar sekali. Sebut dengan sifat majid, garib. Yang Nabi menceritakan salah satu penyelidikan arsh. Ya. Perjalanan antara bahunya sampai ke telinganya itu perjalanan 500 tahun. Dan disebutkan bagaimana perumpamaan langit itu yang tujuh dibanding dengan kursi dan perumahan kursi dibanding dengan arus perumahannya jelas dilepas pada yang tersebut semuanya ini berikan keyakinan kepada seorang hamba akan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu ta'ala ini memberikan keiman kepada seorang hamba ini dampak yang diterima oleh seorang muslim itu yang mempelajari RTK Belajar keyakinan tidak seperti ahli tidak tidak mengambil yang tidak darinya dan tidak bertambah melakukan dan melindungi Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita hal tersebut betapa agungnya Allah Subhanahu Wataala dan betapa tingginya semacam tertanam di dalam dirinya, maka dia akan semakin tunduk dan semakin dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dan semakin mengetahui bagaimana besaran Allah Subhanahu Wataala. Kembali ke dalam pembahasan ayat ketiga. Maka kata pengarang, kalau kita faham apa itu arsh, maka kata beliau, wa'ala arshih istawa. Allah itu di atas arshnya, istawa, peristiwa. Istiwa itu maklum dari sisi bahasa. Istiwa artinya, dari sisi bahasa punya empat pengertian. Dari yang istiwa, dalam uh, bahasa. Istiwa bermakna ala, bermakna tinggi. Yang kedua istiwa bermakna istiqrar. Tetap. Nah. Kemudian yang ketiga istiwa bermakna tetap. Yang tiga terangkat. Kemudian yang keempat istiwa bermakna fa'ala. Fa'ala juga fa'ala dikatakan suatu yang paling tinggi dan kedudukan itulah fa'ala. Yang paling atasnya. Ini semua dari istiwa. Semua yang ada dalam bahasa Arab. Ini mana istiwa? Dan mungkin kalau diartikan bahasa Indonesia, kalimat sejarahnya bersama. Ya. Tapi arti istiwa seperti yang sebutnya yang tadi. Mengenai empat mana? Ala, tapak, irtapak, wapak. Al-Qulu wa istikra, irtibat, Nah. Ini mana jiwa. Balik secara bahasa. Balik secara bahasa. Kalau dikatakan Allah, Allah yang besar dunia itu Allah subhanahu wa ta'ala tinggi, berkenaan di atas arsya. Menetapkan sifat ulu Allah azza wa jalla. Orang ahli sunnah yang menetapkan sifat istiwa itu adalah menetapkan sifat ulu. Juga menetapkan sifat ulu. Sebab istiwa itu ulu unfa. Adalah ulu, ulu yang lebih khusus. Ulu kita terus. Ulu sifat dzatnya. Ulu sifat dzatnya. Sifat Allah itu terbagi dua dari sisi etibar. Dari satu sudut. Walaupun ada pembagian lainnya. Ada sifat dzatnya dan sifat fi'liyah. Sifat dzatnya itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala turun menurut bersifat dengannya tidak pernah eh, terlepas dari yaitu Allah Maha mengetahui Allah Maha tinggi يقولوا صفة ذاتية الله ما نملكها لما نملكها اسمها صفة ذاتية Allah Azza wa Jalla. Faham itu? Kita dia, itu berkaitan dengan afal Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki, Allah berjalan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat ar-ridha, sifat al-ghadab, al-muddah. Nah, sifat al-ulu ini masuk ke dalam sifat dati. Sebab ulu itu ada tiga. Dalam pembagian kebanyakan para ulama. Walaupun ada yang membagi menjadi dua. Ulu terbagi tiga. Ada ulu al-qahar. Yang kedua ulu al-qahar. Kemudian yang ketiga ulu dan Ulu dan Ulu al-qadar. Ulu al-qahar. Kita Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi bahru. Kekuatan dan kekuatan nanti. Kemudian ulu al-qadar. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi padanya. Kemampuannya. Kemudian ulu al-dal. Dalamnya Allah maha tinggi. Makanya dikatakan sifat istiwa itu. Ah, al-qadar. Ulu al Seribu beda antara kita uh, eh, istiwa dan kita dulu. Dulu kita tetapkan. Kita dulu, kita jahatian. Kalau kita istiwa, bagian para ulama mengatakan itu adalah kita jahatian. Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian para ulama mengatakan dia adalah kita, tinggian jahatian. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak istiwa. Setelah istiwa di atas arsy. Ketika istiwa ini sifat fi'liyah. Setelah istiwa Allah Subhanahu wa taala tetap istiwa, berarti ini sifat dzatiyah. Ini ketika yang disebut oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh ketika menjelaskan tentang masalah apakah sifat istiwa itu sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Disebutkan dari dua sifat tersebut. Maka Allah Subhanahu Wataala berkuat di atas arsy. Dan ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut sangat banyak dari dalam Al-Quran. Ayat itu ayat yang menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wataala berkuat di atas arsy. Dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wataala berfirman: Ar-Rahman al-Arsh istawa. Ar-Rahman yang menyebutkan yang arsnya istiwa. Ya. Dalam surah Taha. هذا امام حياة لين هو لفظية ثم استوى على الأرض هي الله استوى جاءت الأرض فلما ثم يجب لك شيخ صالح رسول الله الشيخ ثم يجب أن الدنيا إلى استوى ومن يجب أن تدرون تدرس من الله سبحانه وتعالى في استوى أعرف ومن الأول استوى جاءت الأرض ini ada dalam enam ayat dalam Al-Quran. Ayat dalam Surah Al-Araf, ayat 54 dalam surah Yunus ayat 3 dalam surah Al-Qa'ad ayat 2 dalam surah Al-Rahman dalam surah Al-Furqan ayat 29 eh, ini dalam surah Al-Sajdah ayat 4 ينتقل إلى الاقتراح الحديث هو يوم السجود آيات لا لا القرآن القتل الصفات اليوم إذا السجود آيات إذا ما القرآن maka ahli sunnah wal jamaah menetapkan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada masalah-masalah yang sebenarnya mungkin yang ويتقي رحمه الله إمام البربهاري رحمه الله وعلمه في كل مكان لعلم الله قد تطيق تطلق بالمية قد تطيق تطلق لا يخلو من علمه مكان إذا يقوم قد تطلق كل علمه Nah. Ini penetapan dari Imam Al-Bakhari memberikan isyarat tentang masalah al-Mahim kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala bersama makhluk. Aku mengatakan di mana pun biar Allah bersama kalian di mana pun kalian berada. Allah bersama makhluknya tapi perlu kita ketahui bahwa dalam wudu telah ditetapkan Allah istiwa di atas arsy. Allah juga bersama manusia. bersama apa ya? Yaitu bersama al-ilm wa al-ihafa. Allah Subhanahu wa taala memang mengetahui apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh manusia dan mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Tadi, itu seluruh kebahagiaan menetapkan secara ini. Kami sebutkan sifat al-arsy Maka harus beliau sebutkan juga bahawa ilmunya berada di setiap tempat. Kita paham dari ilmunya satu tempat itu. Menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala dia berada di atas langit dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini yang berikut makhluk. Dia Allah yang bersama makhluk dan kebersamaan Allah dengan makhluk itu ada Maria dan Anna dan ada Maria Fatimah. Ada kebersamaan umum Yaitu Allah bersama makhluknya. Bersama makhluknya dalam artian Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk. Allah muhyiddin. Allah maha ihafah. Meliputi kita sesuatu yang ada. Ada makhluk. Tapi ini ma'iyat am. Pertanaan semua. Dan kepertanaan itu, ini kebersamaan yang bermakna pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. وكلا على الله سبحانه وتعالى لقد تستطيع ثلاثة الله سبحانه وتعالى berarti firman Allah atau ketika Rasulullah SAW dibuat tentang Abu Bakar kemudian dia berkata la tahzan inna Allah ma'ana jangan kamu bersedih sesungguhnya Allah bersama kita bukan sedih bersama Abu Bakar dan Rasulullah tidak tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menguatkan mereka Ini pertama yang dikutuk Nah